pravu stojmo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. I duhove tvojemu. Čitanje iz svetog evanđelja po Luki. Slava Kapernaum, grad Galilejski, i učaše narod subotom. I čuđaku se nauci njegovoj vrlo, jer reč njegova beše silna. I u sinagogi beše čovek sa duhom nečistog demona, i povika i sve glasa govoreći, prođi se šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine, došao si da, naš, da nas pogubiš, znam te ko si, svetac Boži. I zapreti mu Isus govoreći, umukni, iziđi iz njega, i oborivši ga na sredinu, iziđe demon iz njega, ni malomom ne naudivši, i za prepašćenje zahvati sve, i razgovarahu među sobom govoreći, kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima i izlaze. U vreme ono stade Isus na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođuše da ga slušaju i da se isceljuju od svoje bolesti i koje su mučili nečisti duhovi, isceljivaku se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i seljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše, Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razblase ime vaše kao zlo zbog sina čovečjega radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša. Evo, braćo i sestre, okupili smo se danas da obeležimo spomen na naše upokojene pretke. I upravo je dobro da smo se okupili u crkvi, sa crkvom, jer jedino u crkvi možemo i naći uteku i sebi i njima, jer upravo je osnovatelj crkve onaj koji je pobedio smrt i satro onoga koji je postao uzročnik smrti svom ljudskom rodu. Glava crkve, gospod naš Isus Hristos. I zato jeste jedino potrebno i jedino spasonosno za one koji su se pokojili koji su prešli iz ovog života u onaj drugi večni život, jeste upravo da kroz crkvu molimo onoga koji jeste u crkvi glava gospoda našeg, da ih primi u svoje naručje, da im podari večnu radost prebivanja sa njim. ili neki izvor. A znamo da ćemo i mi jednoga dana da pređemo u taj drugi život i da će molitve crkve i nama biti jedina uteha. Znajući svoje slabosti, ali znajući da sve te slabosti Gospod je naš prikovao na krstu i da jedino verujući u njega i predajući se njemu, ponirući u dubinu smirenja pred veličanstvom Boga našeg, da jedino tako možemo preći iz ovog života u život večni. I znajući to, i u srcu osjećajući vezu sa našim pokojnim predsima, znajući da su i oni i mi, da smo jedno telo, udovi jednoga tela kome je glava gospod naš, da ćemo i molitvu za njih uznositi iz srca, da će im to, dakle, biti veza i naša sa njima i njihova sa nama, a sve u crkvi i kroz crkvu. A kao ukrepljenje te naše vere imamo dakle bezbrojne svedoke kojima čitamo i o kojima slušamo, čija su žitja zapisana na našu korist i na naše ukrepljenje, jer zaista svetitelji Božji koji jesu ponrli u dubinu smirenja i sve svoje slabosti, kojih bejaku svesni, predaše gospodu i gospod ih proslavi, ispuni ih blagodaću duha svoga svetoga, tako da su se zaista svetitelji poigravali sa smrću, želeći je kao nešto najbolje što im se moglo desiti kao odmor od napornog podviga ovoga života. Jer zaista oni su duboko bili svesni i u srcu svome imali one reči da nam ovaj život i nije dat da bi uživali sreću, već da bi zaslužili sreću. A sreća i jeste u onom izvornom značenju upravo susret, to jest susret sa Bogom našim gospodom i večna radost prebivanja sa njim još u ovom životu blagodaću Duha Svetoga, a u punoći nakon drugog dolaska njegovog i nakon opšteg vaskrsenja mrtvih. A jednog takvog svedoka, evo i danas praznujemo svetog Hritona ispovednika, koji je najpre mnogo pretrpeo radi gospoda, ali očuvavši veru svoju i ispovedivši je pred mučiteljima, pred slugama neprijatelja ljudskog roda, satane, on se proslavio, to jest gospod ga je proslavio, tako da mu je dao da čak i napiše čin monašenja I upravo po tom činu i dan danas crkva regrutuje borce svoje u prve redove, u monaške redove. A i juče smo praznovali dva velika svedoka Hristova, dva velika mučenika, nama ne toliko poznata, a upravo mučenik u onom izvornom značenju na grčkom jeziku martir, dakle i znači svedok, jer su mučenici i u, naj, u, u punoći svedoci Vaskrsenja Hristovog, jer pretrpeše smrt i muke i to sve sa radošću i blagodarnošću i proslaviše se mnogi odmah nakon smrti, a svi u, kroz crkvu do današnjeg dana a u punoći ćemo vidjeti njihovo proslavljenje na drugom dolasku gospoda našeg, kada će se kao sunca zasijati i kada će, dakle, i oni biti sudije nama, jer ima smo njihove živote kao primjer i ne podražava smo ih. Ima smo ih i ne uspoštova smo ih, ima smo ih i ne smiri smo se pred njihovim podvigom A juče, kako rekao smo, proslavlja smo svetog mučenika Kalistrata, kartaginskog vojnika, koji ako imaše sve počasti, ipak sve to ne smatraše vrednim napuštanja Krista i vere u njega. I ispovedivši snažnu svoju veru pred neznabožačkim vladarima, on pretrpe muke i pošto savrši svoj put do kraja, preseli se u večne obitelji. A i druga jedna velika mučenica, bliža nama po vremenu i po mestu, sveta Akilina iz jednog malog sela kod Soluna. Još uvek stoji kuća u kojoj je živela, Tamo mnogi Grci odlaze na poklonjenje. Sveta Kilina, čiji se otac, dok je još bila veoma mala, poturčio da bi život svoj vremeni sačuvao, izgubi onaj večni. A kada Kilina napunio 18 godina, on pod pritiskom Turaka poče i nju da primorava da se poturči. No, pošto ona njemu reče da to ne želi, poučavana svojom svetom majkom, koja beše ostala hrišćanka i koja svojoj čerki predavaše tu istu veru, veru i njenih predaka, veru i svetoga Kalistrata i svetoga Haritona. Otac ode i prijavi je Turcima koji to vreme behu vladali Grčkom i koji hrišćanima nametaku velike namete i tražašu, tražaku mnoge razloge da bi im nametnuli i tu njihovu veru. Pošto Akilina ne htede, oni je uhapsiše, odvedoše i mnogo je biše, ali je između tih mučenja i udaranja stalno pitaku želili da se poturči. No ona nikako to ne željaše. Na kraju Turci postadoše jako grubi, rekoše ti ćeš se poturči se ili ću ti sve kosti izlomiti, reče i sudija. No ona kaže, ne želim uzimati tu vašu prljavu veru, makar me i ubili. Na kraju je jedan knez došao i rekao, poturči se, luda ženo, i daću ti svoga sina za muža, imaćeš sve. Međutim, ona u srcu noseći tu veru, veru i blagodat, imajući to smirenje, reče, idite dođavola i ti i tvoj sin. I raznevljeni Turci pokazaše svoje pravo lice i počeše da je udaraju i biju do same smrti i onako u besvesnom stanju, kada su mislili da je već umrla, on je postaviše tako da leži na zemlji. A majka njena, koja, jer se to sve brzo desilo, nije znala gde je čerka, pa kad je saznala, potrča tamo kod kadije i zateče čerku onako u besvesnom stanju. Čerka malo dođe sebi, majke upita šta si uradila? A ona, onako, poslednjim dahom reče, ništa majko, osim ono što si me učila, održala sam veru svoju. I tako na majčnim rukama ona izdahnu i preseli se u večni život, jer zapisano je, a njeno žit je zapisao sveti Nikodim Svetogorac, koji je i mnoga žitja novomučenika ostavio u nekoliko knjiga koja nažalost još nisu prevedena kod nas. Ali eto zapisao je, a ovo je žitje prevedeno, zapisao je da se odmah po njenoj smrti iz njenog tela širio blagouhani miris i dok su je hrišćani nosili da je sahrane niz ceo put od Soluna do njenog mesta, širio se taj blagouhani miris koji osjećahu čak i, i Turci. I tako za malo muka ona dobi večni život i dobi smelost pred gospodom da se moli za nas koji smo još uvek u borbi, smutnji, koji, eto i mi, mada telom nismo mučeni, ali ipak svi koji želimo da živimo u Hristu Isusu, kako je gospod rekao, bit ćemo gonjeni, pa jako telesno, ali duše naše jesu na mučilištu, pogotovo u ovom 21. veku, veku globalne, globalnog progona Krista kroz medije, kroz nauku, kroz umetnost, gde je sve te punktove, sve to što je Gospod dao ljudskom rodu na spasenje i na približenje njemu, Sve je to đavo zauzeo i odatle širi svoj smrad. I sve to da kako ostavlja otiske na naše duše i da kako potrebno je veliko smirenje, jer sećamo se još i sveti Antonije u četvrtom veku video bezbrojne mreže đavolje na putu od zemlje ka nebu i onako zadivljen i uplašen kad je upitao gospoda, gospode, ko može proći kroz njih, čuo je odgovor, jedino smireni, smirenih se one i ne dotiču. Tako da i mi imamo smirenje i trpljenje, tako da nas sve te mreže i svo to smradje koje nam se nudi u vidu neke sreće i u vidu nekog sjaja, da nas ne uhvati svoje zamke, te da bi mi mogli preći u onaj svet gde su i naši upokojeni preci, koje uzdamo su milostrđe Božje, koji sada stoje u blizini njegovoj, čekaju drugi dolazak, da ako bi Bog dao zajedno sa svima nama koji smo u crkvi, da se jednoga dana susretnemo i da večno slavimo Oca Sina i Svetoga Duha, Trojicu, jednoslušnu i nerazdeljivu, svakda sada i u vekove vekova. Amen.